ya Mola wake. Biidhnillahi jalla wa ala, hii ndio unwani ya hutuba yetu katika hii siku ya leo. Ewe Allah, usitujalie sisi tukawa ni umma ambao haujui thamani ya Mola wake. Umma huu wa Nabiyullahi Muhammad na nyumati nyingine mbalimbali zilizopita. Madhumuni ya Allahu jalla wa ala kutuleta sisi katika ardhi hii, madhumuni makuu ni sisi kumwabudu yeye. Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a anasema ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشونه ويخاف ويخافونه الله سبحانه وتعالى أم أم ameumba viumbe liarifuhu ili wamjue wayabuduhu na wamwabudu wayakhshauhu na wawe na khashya wamwogope Allah wayakhafuhu na wamwogope Allahu jalla waala. Kwa hiyo madhumuni makubwa ya Allah sisi kutuleta katika dunia ni kumwabudu, lakini Allahu jalla waala ametutaka sisi waja wake tumjue tumuelewe na umma ambao hauna maarifa ya kumjua Allahu jalla wa ala umma huo hauna thamani mbele ya Allahu jalla wa ala يقول الله جل شأنه حكاية عن موسى عليه السلام qala Musa liqaumi innakum qaumun tajhalun Musa aliwaambia watu wake hakika nyinyi ni watu wajinga msiojua nani Mola wenu thamani ya Mola wenu hiyo ni aya nambari 138 katika suratu al-A'raf aya ambayo nyuma yake Allahu jalla wa ala anasema wajawazna bibani israila albahr kwa hakika sisi tuliofanyia ihsan tukawavusha wana wa israil baharini faatau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum kisha watu wale tuliowafanyia sisi ihsani kubwa wakawajia watu wakawakuta watu wanakaa chini ya masanamu yao wanatafuta baraka kwenye masanamu yao qalu wale watu wakamwambia Musa ya Musa ewe Musa ij'al lana ilaha tujalie sisi tufanyie sisi muabudiwa mwingine kama lahum aliha kama ambavyo awa wenzetu wanaowaabudiwa wao hapa Musa ilibidi ashangae kisha waambie innakum qaumun tajhalun hakika nyinyi ni watu wajinga sana mnajingikiwa, hamumjui Mola wenu. Na ndio maana tukasema twamjikinga twamuomba Allah asitujalie sisi tukawa ni umma ambao haujui thamani ya muabudiwa wake. Yaqulu Allahu jalla sha'nu huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan, hakika yeye Allah ndiye ambaye amepeleka kwa watu wasiojua kusoma wala kuandika mtume kwa watu wajinga kapeleka mtume yatlu alaihim ayatihi mtume huyu akasome juu ya watu hao aya za Allah wayuzakkihim mtume huyu akawatakase watu hao wayuallimuhum lkitaba walhikma mtume huyu awafunze watu hao kitabu na awafunze watu hao hikma kwa hiyo mtume kapelekwa kufanyia umma tazkia, kuutoa kwenye machafu na kuuleta katika hali iliyokuwa safi ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala pasi na shirki. Mtume kapewa kazi ya kusoma kitabu cha Allah kwa watu hao, wakielewe, wakifahamu, wakijue, wamjue Mola wao Allahu jalla wa ala wayuallimuhum alkitaba walhikma mtume kapewa kazi ya kufunza umma huu kitabu na sunna alhikma bimaana sunna kwa hiyo umma wowote umma wa Kiislamu watakiwa uwe na tazkia usiwe na shirki umma wa Kiislamu watakiwa uwe ni umma ambao una ilmu unajua kitabu cha Allah unajua sunna za mtume wa Allah usijingikiwe umma na kumjua Allah jalla wa ala qala al-imam at-tabari wakati alipokuwa kifasiri ile aya niliyosoma mwanzo kuhusiana nabiyullah Musa innakum qaumun tajhalun qala al-imam at-tabari qala Musa alayhi salam innakum ayyuha al-qaum قوم تجهلون عظمة الله hakika nyinyi watu nyinyi mnaonambia mimi maneno hayo ni watu msiojua utukufu wa Allah kwa hiyo sisi kama umma wa Kiislamu tunatakiwa tujue adhamatullah jalla wa ala aljahlu billah ujinga wa kutokumjua Allah subhanahu wa ta'ala Allahu jalla wa ala ametuletea sisi Qur'an ndani ya Qur'ani hiyo Allahu Jalla wa Ala amejiintroduce ya kutosha amejielezea sifa zake majina yake uwezo wake katika namna tofauti ili yeye akubalike na wewe na wewe ujue kweli unaye Mola mlezi unaye Mola muweza unaye Mola msamehevu unaye Mola mwenye nguvu amejitaja kwa majina yake 99 na ambayo yamo ndani ya Qur'an na mengine ameyataja mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wewe kama muislam ikiwa Mola wako amejiintroduce kwako, amejielezea ili wewe umjue, je, wewe umebeba effort gani? Umetoa juhudi gani katika kuyajua majina ya Allah na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala katika ile namna ambayo ameitaka Allahu jalla wa ala yeye wewe umjue katika namna ile Allah na majina 99 na majina haya ahlul ilm wameyekea misingi wewe kama muislamu wamwabudu vipi huyu ambaye humjui waswahili tuna maneno tunasema usomjua humthamini waweza hata ukamtukana ukamtolea maneno yasiyofaa mpaka baadaye uja ufahamishwe kwamba yule alikuwa ni jamaa yako au mjomba wako au ami yako yule hapo ndio utajuta na samahani nilikuwa sija kujua Allahu jalla wa ala ametaka ajulikane na viumbe vyake aljahlu billahi aljahlu bi asma'i jalali ujinga wa kutokujua utukufu wa majina yake Allahu jalla wa ala min sifatihi min sifati kamali ujinga wa kutokujua sifa za ukamilifu wa Allahu jalla wa ala ujinga wa kutokujua hudud za Allahu jalla wa ala ujinga wa kutokujua dini ya Allahu jalla wa ala ujinga wa kutokujua sheria za Allah jalla wa ala ni maradhi mabaya mno hakuna maradhi kuliko hayo aljahilu billah mtu mjinga ambaye hajamsoma Mola wake vizuri akamjua wa in kana qad mala ad-dunya dhajijan hata kama dunia ameijaza mambo ambayo anajulikana kwa sababu ya ujinga kila pahala duniani anajulikana yeye ni footballer kila pahala duniani anajulikana yeye ni msomi wa somo fulani pengine silokuwa na dini au anajulikana kwa namna fulani kwa jambo fulani analofanya katika dunia walakinahu yajhalu rabbah lakini ikawa yeye ni mjinga hamjui Mola wake wala yujiduhu subhana wala hamtukuzi Mola wake subhana wala yaarifu adhamata wala hajui utukufu wa Allah pengine msomi dunia yamtambua huyu ana PhD katika mambo ya kidunia. Dunia yamtambua huyu ana degree, ana masters, lakini hajui chochote katika asmaullahi alhusna wala sifatullahi alulia. Huyu ni mjinga, hata kama ana PhD, hata kama ana master, bado huyu ni mjinga tena wa kuonewa huruma kabisa. La yaarifu adhamata llahi jalla waala haujui utukufu wa Allah وجلاله هدوي أكوم والله جل وعلا وجماله هدوي أزوي والله جل وعلا وكماله هدوي أكملف والله جل وعلا ودينه هيدوي دين الله جل وعلا وشرعه هزجوي شريعة الله جل وعلا وما يرضيه ولا يدوي ينير الله جل وعلا إنما هو ميل Huyu ni sawa sawa na mtu aliyokufa, hata kama ana certificate nyingi katika masomo ya kidunia, ana PhD au ana masters, lakini hajui ukamilifu wa sifa za Allah, hajui majina ya Allah na sifa zake. Huyu ni mjinga, ni sawa sawa na maiti, ni sawa sawa na mtu aliyokufa Wa in yaishu fi dunya al-ahya, hata kama anaishi katika dunia ya watu walio hai قال صلى الله عليه وآله وسلم أما سمم تبه فيما رواه الإمام البخاري كالتحديث لي إمام بخاري من حديث أبي موسى الأشعري قلت كان حديث أبو موسى الأشعري انتم نسيما مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت مفانو انتم أنا بيجي مفانو مفانو وانتو أنا يذكر الله anayemjua Allah anayemtambua Allah na yule ambaye la yadhkuru rabba hamkumbuki Mola wake hamjui hajamsoma hajapoteza miaka kama aliyopoteza duniani kumjua Allah mfano wa watu wawili hawa kamathali lhayi walmayit ni kama mfano wa mtu aliye hai na mfano wa mtu aliyekufa aljahlu billah musiba uji wa kuto kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ni msiba mkubwa mno. Aljahlu musibatul masaib, ujinga ujinga wa kuto kumjua Allah ni msiba wa misiba. Wa afatul afat, na maafa na ni afa la maafa makubwa fil mujtama'i, katika jamii. Ukiona jamii imezungukwa na machafu na mambo maovu, watu wanaemkwa wakipiga magoma njiani, wakikata viuno njiani, wakifanya mambo ya kijinga yasiyofaa yaliyoharamishwa. Maana yake umma huu haujatambua adhamat Allahi jalla waala bado haujamtukuza Allahu jalla waala bado haujaelewa utukufu wa Allahu jalla waala Qala ahadu salaf man arafa Allaha ahabba mmoja kati ya salafu wema amesema yoyote mwenye kumjua Allah atampenda wa man ahabahu ataa na yoyote atakempenda Allah atamtii fa inna almahabbata taqtadi taa kwa sababu mapenzi yanahukumia taa kwa hiyo ukiwaona watu wanahemko ovyo wanayafanya yasiyofaa yaliyoharamishwa na Allah ujue ujinga wa kuto kumjua Mola wao ndicho kitu kinachowasumbua. Bado hawajajua adhamat Allahi jalla wa ala, bado hawajamtukuza Allah namna inavyotakiwa kumtukuza Allah. Aljahlu qabla almaut mautun liahli, anasema mshairi, ujinga wa kuto kumjua Allahu jalla wa ala ndio tunaozungumza aljahlu qabla almaut maut li ahli ujinga kabla ya kifo ni kifo tayari kwa mtu mjinga ujinga wa kutokumjua Allah kabla ya kifo kile chenyewe tayari huyu mtu ni mfu wa ajsamuhum qabla alquburi quburu na viwiliwili vyao watu wajinga kabla ya makaburi tayari vivu wa arwahuhum wa arwahuhum fi wahshatin min jusumihim na viwiliwili wao viwiliwili vyao watu hao viko katika huzuni kubwa kwenye upweke mkubwa kwenye viwiliwili kwenye viwiliwili vyao roho zao ziko katika kusononeka kukubwa mno ndani ya viwiliwili vyao walaisa lahum qabla an-nushuri nushuru idha halla aljahlu fi ummatin min alumam ujinga unapokita unapoenea ujinga wa kuto kumjua Allahu jalla wa ala katika umma wowote miongoni mwa nyumati mbalimbali la yakunu masiruha illa alhalak haiwi mwisho wa umma huo isipokuwa ni maangamizo umma uliokosa kumjua Allah hata uwe na kitu gani duniani na uwe na majumba mazuri ya ghorofa na uwe na magari mazuri na njia nzuri na kila kitu katika dunia mada umekosa kutambua adhamat Allah jalla waala, umma huo utaishia kwenye maangamizo na mtu huyu mwenye ujinga huu pengine ameua miaka mingi huyu kuisoma dunia lakini bado hajamsoma muumbaji wake anamwabudu kubahatisha bahatisha hajawa na maarifa ya kumjua Allahu jalla wa ala huyu ni mfu kabla ya kifo chenyewe na roho na kiwiliwi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 Allahu jalla wa ala na sifa za Allahu jalla wa ala imani yake katika majina ya Allah au kuhusu Allah ni imani ya kijuujuu kwamba naamini Allah yupo basi imemtosha hivyo lakini Allah amejiintroduce kwamba yeye ni ghafur na yeye mja ni maghfur lakini bado hajasoma juu ya jambo hili la Allah Allah amejiintroduce kwamba yeye ni al-alim bado yeye hajajua kitu hichi, hajasoma. Allah ameintroduce kwamba yeye ala kulli shay'in qadir, yeye bado hajasoma kitu hicho, hajajua bado qudratullah jalla wa ala. Na angelijua na akawa na yakini juu ya jambo hilo, wallahi tungelilala milango wazi, tungeliwacha vitu vyetu huru, wala asingechukua mtu. Ukiona watu wanaibiana, wanadhulumiana, wanauana wananyang'anyana hao watu bado hawajamsoma Allahu jalla wa ala hawajaujua uwezo wa Allahu jalla wa ala wana maneno wanasema tu kuhusu Allahu jalla wa ala sikubali muislamu kuishi katika hali ya ujinga wa namna kama hii na ikawa pengine umeua miaka mingi sana katika kuisoma mambo ya kidunia yaalamuna ya, ya, ya dhahiran min alhayati dunya wa hum an alakhirati hum ghafilun rudi, kaa kitako Muislamu. Hii ndio elimu ya mwanzo. Hakuna ujinga alionao mtu kuliko ujinga wa kujingikiwa. Wewe ni marbub, lakini hujui kuhusu Arabu jalla wa ala. Wewe ni makhluq, lakini hujui kuhusu Alkhaliq jalla wa ala. Wewe ni marhum, lakini bado hujui kuhusu Arrahman Arrahim. Hili hujalisomea, na mengine katika majina na sifa za Allah hujazisomea. Kwa hiyo bado ni mjinga, hata kama una taaluma nyingi katika mambo ya kidunia, bado kwa upande wa Allah wakizama, wewe ni mjinga, hujamjua mwabudiwa wako bado. Wewe ni al-abdu, wewe al-abdu, wahitaji kumjua al-maabud Allahu jalla wa ala vipi anaabudiwa na vipi anaitakidiwa na vipi kusoma misingi iliyowekwa juu ya al-asmaullah wa sifati, ili uwe salama katika itikadi yako, ili uwe salama katika kuyaamini majina na sifa ya Allah, ukae katika nafasi gani? Sasa huu ujinga unatusumbua watu wengi, na ndiyo mashaka unayoona. Tutafundishana sana sala, tutafundishana sana mambo mengine, na tutakuwa wengi tunaosali misikitini, lakini ndiyo wezi, ndiyo wazinifu, ndiyo washirikina kwa sababu bado hatujenda katika kile ambacho chajenga moyo wa mtu, ikawa mtu ana unyenyekevu wake mwenyewe, anamcha Allahu jalla wa ala kwa kumjua Allahu jalla wa ala, ikawa ana yakini juu ya majina na sifa za Allah. Akijua mtu mmoja tu akawa na yakini katika majina ya Allah, wallahi la yasriku man yasriqu wala yazni man yazni wala yaghtab man yaghtab ila ukiona watu wanayefanya haya bado hawajajua majina ya Allah na sifa zake, au pengine wanayaimba tu, nasaluka ya man huwa Allahu ladhi la ilaha illa, bado hawajakaa kitako wakayasoma, wakayajua, wakayafahamu, yakawa yameingia katika mioyo yao, ikawa mtu ana yakini na yale majina ya Allah na zile sifa za Allah. Wallahi, mtu atakuwa mtiifu wa nafsi yake mwenyewe akitaka kuiba atajisuta akitaka kuzini atajisuta atakufanya kwamba Allah yupo na ananiona Allah qadirun alayya qadir ala kulli shay na kama atakosea basi naam mapema anajua kwamba huyu alhalim nilimkosea ghafar nilimkosea akatitamaa atarejea katika namna nzuri kabisa tuna haja kubwa ya kurudi madarasani kusoma masomo haya ya kitauhid نسال الله التوفيق والثبات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم